يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ewe nabii ما mateka waliomo mikononi mwenu Kama Mwenyezi Mungu akiona kheri yoyote nyoyoni mwenu atakupeni bora kuliko vilivyochukuliwa kwenu na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Ikiwa wanataka kukufanyia khiana wao walikwisha mfanyia khiana Mwenyezi Mungu kabla yake na yeye akakuwezesha kuwashinda na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma.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 Mungu anayaona mnayoyatenda. Walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير na wale waliokufuru ni marafiki wenyewe kwa wenyewe Msipofanya hivi kwa fitna katika nchi na fisadi kubwa. Walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladhina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim na walioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia Mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru hao ndio waumini wa kweli watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema. Walladhina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم na watakaoamini baadaye na wakahajir na wakapigana jihadi pamoja nanyi basi hao ni katika nyinyi na jamaa wanasaba wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe zaidi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie hao mateka walioanguka mikononi mwenu, ikiwa katika nyoyo zenu ipo kheri anayoijua Mwenyezi Mungu yeye atakulipeni yaliyo bora zaidi kuliko hicho walichokichukua waumini na atakusameheni ushirikina wenu na madhambi mliokuwa nayo. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehma kwa mwenye kutubia madhambi yake. Na pindi wakitaka kuhuni kwa vile baadhi yao walivyoonyesha kuumili kwenye Uislamu pamoja na nyoyo zao kupenda kukufanyia khiana maksudi, wewe usivunjike moyo Mwenyezi Mungu atakupa uwezo juu yao kama hapo kwanza walipomhini Mwenyezi Mungu kwa kumfanyia wenzi na washirika wa kuabudu na wakaikufuru neema yake na yeye aliwaweza kwa kukupa ushindi juu yao katika Badri juu ya kuwa jeshi lako ni dogo na lao ni kubwa na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye ushindi mwendeshaji wa hikma yake aliwathibitisha wakawa na nguvu waja wake waumini kwa nusura yake hakika walioisadiki haki na wakaikubali hukumu yake wakahama maka wakapigana jihadi kwa mali yao na roho zao na wale waliowapa makazi wakimbizi ugenini wakamsaidia mtume wa Mwenyezi Mungu wanapigana vita na wale wanaowapiga vita wanamfanyia uadui anawafanyia uadui wao kwa wao wanasaidia kuunga mkono haki na kutukuza neno la Mwenyezi Mungu na wale wasiohama haijathibiti kupata ulinzi na msaada wa waumini mpaka wahajir lakini wakikutakeni mwanusuru na wanaowakandamiza katika dini basi wanusuruni wakikutakeni mwasaidie dhidi ya watu ambao mna mapatano nao na wala hawakuvunja mapatano hayo basi msiwakubalie na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo hana kinachofichika kwake Basimameni kwenye mipaka yake msije mkatumbukia katika adhabu yake. Na waliokufuru wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe na wao husaidiana kwa mambo ya upotovu na wanaungana mkono kwa kufanyiani nyinyi uadui. Basi nyinyi msifanye nao urafiki. Mkihalifu yani mkenda kinyume na haya mkawafanya ni wenzenu itaingia fitna katika safu zenu na utakuwa uharibifu mkubwa katika nchi. Na walioamini na wakahajir wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliowapa makazi na wakaisaidia haki na neno la Mwenyezi Mungu hao ndiyo waliona imani ya kweli na Mwenyezi Mungu mtukufu atawasamehe na watapata riziki kubwa duniani na akhera. Na walioamini baada ya wale wa mwanzo na mwishowe wakahama nao na wakapigana jihadi pamoja na waliotangulia basi hao ni katika nyinyi kwa mkusanyiko wa muhajirina, yani waliohama maka, na ansari waliomsaidia mtume watu wa Madina. Hao wanastahiki ulinzi na haki kama ziliopo baina ya nyinyi kwa nyinyi. Na waliokuwa wamenasibiana katika waumini juu ya urafiki wa imani, wana urafiki zaidi wa kuwa ni jamaa. Basi hao wanazidiana katika mapenzi na mali na kusaidiana na kuungana mkono na mwenyezi mungu ameyabainisha hayo katika kitabu chake, naye ni mwenye kujua kila kitu.